Emaztiak egia ez giela politika naiz sartzen, beste hanitz gaizazun azten dugu hauz eh, ebe politika eta herrieko etxe edo eta ikampo. Bena hor, eh, azpima ikizan da emazteke behar diela urhatsegin eh, gizarte zibilian eh, eta hoite artin izateko. Deia zabalik da eta gehuag eta habo giateke ondoko urtetan eta hirabetetan, uste dut, zinez. Beste aldietan, pentsatzen zu, emazte gehiago izainela? Ba, nik uh, Euskal Herria bai esogiten dutalaik, uh, aspaldian, uh, ulertu dugu uh, eh, emaztiak ebe hardiela. Ordin ondoko lagunetan, eh, segur lan hoi egitekoa dela.